Metazin. Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu. Nedeljom u 19 sati. Metazin. Na valovima Radio Pula. Dobro vam večer, ističe upravo druga minuta, 19. sata, 24. siječnja 2010. godine i dobrodošli nam u pola sata druženja s akterima civilnog sektora. Večerašnja tema ponovo su mladi, odnosno politika za mlade u Hrvatskoj, ali i u Europi. Naime, u Zagrebu je ovih dana predstavljena publikacija koja se bavi upravo tim pitanjima, odnosno uspoređuje primjere dobrih europskih i hrvatskih praksi u razvoju politike za mlade. Želite li doznati više o ovoj temi, ostanite s nama i poslušajte što što su o tome rekli članovi mreže Mladih Hrvatske? Večerašnju emisiju za vas su pripremili Ana Preveden, Marino Jurcan, Jana Vučković i Neveni Veša. Marino, glazbeni broj, idemo odmah u akciju. Politika za mlade, hrvatska i europska praksa, naziv je publikacije koja je proteklog tjedna predstavljena u Zagrebu. Dio to projekta kojega provodi mreža mladih Hrvatske. U Zeminu Bužinkić, jedan od autor publikacije je Nikola Buković iz mreže mladih Hrvatske. Poslušajmo što kaže teško, teško je govoriti prije svega o jednoj ujednačenoj europskoj praksi. Kada govorimo o europskoj politici za mlade treba razlikovati ono što se događa na razini Europske unije, e, recimo to je supra nadnacionalnoj razini europskoj baš gdje imamo neke od bitnih, e, bitnih igrača kao što su Vijeće Europe, Europska unija, Europski forum mladih, a s druge strane imaš ono što imaš različite modele e, nacionalnih politika, jel, znači politike za mlade pojedinih zemalja E, gdje gdje ovaj, što je za nas onako zanimljivi slučaj, nekakva, nekakva osnova za usporedbu, gdje postoji isto tako opet bolji i loši primjeri. Ono što je dosta karakteristično je, jeste da smo mi u ovoj e, publikaciji pokušali e, sažeti nekakve temeljne principe što, koji bi činili dobre modele politike za mlade, znači temeljne bi stvari uključivale dakle suradnju, uključivale bi dakle međusobnu E, podršku između države i e, e, znači zainteresiranih zainteresiranih mladih i mogućnost da se znači stvari konstantno ovaj evaluiraju da se da se da se popravljaju postojeći programi jer se jer su potrebe jer su potrebe dosta različite ono što je važno jeste isto tako reći da, da dobar recimo primjer neke dobre politike znači oni se razlikuju jel ne postoji nekakav uniforman model. Ehm, Ova, tri slučaja koja su obrađena u publikaciji, španjolski, litvanski i e, danski, se u nekim specifičnostima razlikuju, ali e, ne u nekim temeljnim načelima. Tako da e, našem, našem modelu još e, recimo Hrvatskoj, Hrvatskoj priči još podosta, podosta fali prvenstveno na području rekao bih političke volje e, ključnih aktera da se, da se mladima bave i isto tako spremnosti da mlade, da mlade uključe u procese donošenja odluka. Thank you. Tri su osnovna modela nacionalne politike za mlade, pojašnjava jedan od autora publikacije Politika za mlade, Hrvatska i Europska praksa Nikola Buković. Poslušajmo. Model Y, kada, kada govorimo o kako, kako sam došao, pokušavao sam doći do nekih slova koja eh, prilično karakteriziraju procese koji se tamo događaju. Znači, slovo Y, eh, onaj donji krak slova Y predstavlja nekakve potrebe koje mladi unutar države imaju, a onda se pristupi države i, eh, i znači, znači sektora mladih kao ključnih aktera, kao ključnih igrača na tom polju razdvaju, znači nema nekakve suradnje između njih i dodirnih točaka. Kada govorimo o modelu T, onda imamo recimo situaciju, e, situaciju da imamo donju crtu koja predstavlja isto tako potrebe, međutim na pojedinim pitanjima e, dolazi do suradnje, do neke vrlo čvrste suradnje između znači, države i sektora mladih. Model O je znači e, model koji, koji je nekako ono čemu treba težiti. Njega karakterizira znači jaka suradnja između civilnog sektora, e, sektora mladih i države, e, financijska i materijalna podrška koju on uvažava, istraživanja koje se bave populacijom mladih, ne znam, sudjelovanje u procesima donošenja odluka po principu ništa o mladima bez mladih. Ne bi, ne baš, ne bi baš nešto govorio pretjerano o tim negativnim primjerima. Ako bi prema nekakvoj mojoj ocjeni trebao, trebao svrstavati recimo Hrvatsku, ajmo pričati o našem slučaju, ovaj, e, rekao bi da se mi nalazimo u ovom trenutku između e, modela Y i T. Znači, e, neki, neki procesi jesu pokrenuti, mi imamo određenu institucionalizaciju nekih stvari, ali imamo nekakav zakon, to savjetima mladih, onda imamo neke savjetodavna, savjetodavna tijela u kojima sudjelujemo, imamo dosta Eh, ok sektor, ali imamo dosta ok organizacije mladih koje obavljaju svoj posao, imamo i nas kao krovnu organizaciju koja je priznata na europskoj razini, međutim nekako tu fali te sustavnosti, tu fali kvalitetne provedbe eh, nacionalne strategije, u ovom konkretnom slučaju nacionalnog programa za mlade, eh, tu nam još uvijek fali ovaj, indikatora koji će pratiti njegovu provedbu, fali nam znači jasne odrednice kako se financira određeni oblici organizacija mladih, kako centri za mlade, kako infocentri, kako klubovi. Znači imamo nekako tu, imamo, e, imamo dosta stvari koje bi trebalo nekako činiti e, dobre programe za mlade, ali to su ko neke puzle koje su nekako jako još pomješane i nekako čini se da je više manje potrebno dodati pokoju puzlu sa strane, složiti, završiti cijelu sliku. But you just love to U nastavku Metazina i dalje govorimo o dobrim europskim praksama u razvoju politike za mlade. Nikolu Bukovića iz Mreže mladih Hrvatske upitali smo kakva je situacija u nekim zemljama Europe. Ono što je karakteristično recimo za Španjolce, jeste da e, je tamo država osnivač recimo krovne organizacije mladih i ona e, i ona je mm, ono zaista je taj odnos, odnos skoro organski između njih. Međutim, e, zato što recimo financiraju ih u 100% iznosu. Predstavnici ministarstva sjede u upravnim strukturama, upravno, e, u upravnom e, odboru Španjolskog nacionalnog vijeća. Točno je određeno koja organizacija može biti primljena u Španjolsko vijeće, što su recimo kod nas stvari koje su riješene prvenstveno statutom u velikom broju drugih, drugih vrsta organizacije. Međutim, još uvijek to Španjolsko vijeće ima u Španjolskom Španjolskoj imamo sustav gdje imamo jasno postavljena pravila igre, gdje tom, e, gdje tom vijeću ne fali novaca i gdje je on uvažavano kao partner, znači ne prelaze se te određene granice. Onda imaš onda danski sustav koji, kao što rekao, nije, nije ni malo formaliziran. Znači, ne postoji e, niti jasno određen resor koji se bavi mladima, niti postoji zakon koji, koji definira njihov položaj, svejedno, oni imaju dosta novaca, čak obavljaju neke funkcije koje obavlja inače država. Znači, oni dodjeljuju sredstva e, za, na natječajima mladih. Znači, oni su zaduženi za, za provedbu, tehničku provedbu tih natječaja i konačno ovaj, u, u jednoj dosta važnoj točci rade neke neke zanimljive kampanje kao što su recimo spuštanje prava glasa na 16 godina su oni spominjali i poticanje aktivnog građanstva mladih. Znači rade neke kampanje, rade one stvari koje treba raditi nacionalno vijeće. I konačno imamo tu Litvu Eli? Imamo Litvu koja, e, koja je e, slučaj, e, koji je dosta poznati slučaj primjene principa suodlučivanja, znači formiranje jednoga na razini vlade, jednoga vladinog među, međuresornog tijela u kojemu pola predstavnika dolazi iz predstavnika Litvanskog nacionalnog vijeća koja se zove LIOT pola iz ministarstva koje se bave mladima i onda znači oni međusobno tamo sastanče odlučuju o svim stvarima koji su vezani za mlade, znači odlučuju o tome kako će se reagirati primjerice na rastuću nezaposlenost mladih. Ako se pojave neki oblici nasilja u društvu, oni tamo odlučuju. Postoji situacija da mogu odlučivati isto tako o tome e, gdje će se unutar sektora mladih e, ove godine prioritetno dodjeljivati novci. Sada je nekom promjenom vlade opet taj, e, to tijelo postalo savjetodavno. Prema zadnjim vijestima e, od predsjednice Litvanskog nacionalnog vijeća, ona tvrdi da sada i vlada ozbiljno razmišlja o povratku tog co-management sustava koji im se pokazao jako dobar. sentimos. Es bello y está lindo. Oh my end, no tengo miedo. Yo te quiero y para siempre te amaré. Todo mi amor, mi corazón, mujer, yo te daré con pasión, con calor, sin dolor. Nunca tú violarlo, juro. Sweet is love, but love is hard. Sometimes you got to work on it right round the clock. Never let it stop, never let it flop. Idiot see. them, them a meet peak, cause you know, say that my talk ain't cheap, Mohair. So the vibe is ever sweet, every day we meet. When it done, baby girl, me want it, repeat, Mohair. Can't get enough, I wanting. it, only pain the mountain when we climbing, no matter how it's steep, Mohair. Okay, me quieres, y en tu brazos me tienes. compartimos. Metazin. Čuli smo kakva je situacija u Europi, no zanimalo nas je kako naš sugovornik Nikola Buković uz Buženkić, autor publikacije Politika za mlade Hrvatska i europska praksa, ocjenjuje Hrvatsku po pitanju politike za mlade. Poslušajmo. Ja sam zaista optimist. E, ono što u ovom trenutku fali, sve više i više sam optimist u stvari. Ono što zaista fali u ovom trenutku je, je prvenstveno neka malo političke volje koja će pogurati cijelu stvar. Jer mi imamo i, ne, i, i recimo krovnu organizaciju koja je prošla neke teške trenutke još uvijek je tu uvažena i priznata i mi funkcioniramo. Imamo dosta velik broj mladih ljudi koji su zainteresirani za ovu priču. Imamo dosta e, značajan interes unutar civilnog sektora e, općenito da se podrži da se podrži e, organiziranje mladih jer se to vidi kao budućnost aktivnog građanstva i civilnog sektora u Hrvatskoj općenito. Nekako rastu i naši kapaciteti da se bavimo sve složenim temama i on, mislim, da je, mislim da je ta priča super, ono, samo, samo od onoga trenutka kada ministarstvo, ministarstva uh, koja su zadužena za to prvenstveno ministarstvo obitelji, branitelje međugeneracijske solidarnosti je za mlade prepozna zaista da je, e, e, da je organizirani sektor mladih pravi partner E, za izgradnju jedne dobre strategije e, ili parim za provedbu ove postojeće. I onda, I onda zaista će se, mislim, vidjeti e, rezultati na svakodnevnom životu. we were going down. I could feel us sinking. fish for something new. And I wanted something beautiful, I wish for something true. Been looking for a reason. Evo kako poručuju iz eh, mreže mladih Hrvatske, uloga politike za mlade je njihova društvena integracija, u preuzimanju društvenih uloga, u stvaranju slobode preferencija, izbora kreativnih pristupa i osnaživanja aktivne uloge. To je iznimno važno u podizanju kvalitete života mladih u zemlji, ali i šire. Well, you wanted something beautiful, you wished for something true. Been Što je beautiful, naravno. A evo, prije samoga kraja e, došli smo i do rubrike kada slijede e, natječaj, natječaj koji su u tijeku, na koji se mogu naravno prijaviti, javiti organizacije civilnog društva. Idemo odmah redom, e, projekti suradnje bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane. Prvi predstojeći rok za podnošenje prijedloga za jednogodišnje ili dvogodišnje projekte umrežavanja bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane ističe 15. veljače 2010. godine. Jedna vrlo zanimljiva zanimljiva tema, zanimljiv projekt. Naravno, više možete saznati ukoliko posjetite službene stranice Ureda za udruge Republike Hrvatske. A još jedan natječaj, a to je natječaj za projekt organizacije civilnog društva unutar programa Europa za građane. Natječaj je raspisan u sklopu aktivnosti 2 aktivno civilno društvo Europi, mjera 3 i naziva potpora projektima organizacija civilnog društva čiji je cilj pružiti potporu za konkretne projekte organizacija civilnog društva iz različitih država sudionica programa. Mogu se uključiti različite organizacije osnovane na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. U sklopu ovog natječaja moguće je prijaviti dvije vrste projekata, a to su projekti događanja, konferencije, seminari, radionice, rasprave, sastanci, treninzi, društveno-kulturne aktivnosti, a e, druga vrsta projekta su projekti proizvodnje i realizacije, točnije publikacije, internetske stranice, TV radio emitiranja, audiovizualni, obrazovni, trening materijalni i sl. Ispunjene projektne obrazce treba poslati najkasnije do 15. veljače kada se zatvara natječaj. Naravno više informacija na službenim stranicama Ureda za udruge. I na samome kraju imamo još jedan natječaj nacionalne zaklade pod nazivom Znanje bez granica. Nacionalna zaklada u sklopu civilnog društva objavila je poziv za iskaz interesa za ostvarivanje inicijalne suradnje i to pod dva područja. Pod A su financiranje odlazaka na međunarodne skupove i pod B su financiranje dolazaka međunarodnih stručnjaka u Republiku Hrvatsku. Natječaj otvoren od 4. siječnja do 10. studenoga 2010. godine. Imate dakle dovoljno vremena, a za sve informacije posjetite naravno službene stranice Nacionalne zaklade. Uh, umori se čovjek kad puno govori. Ali ne umori se čovjek slušat e, dobre glazbene brove, stoga prije sam ovdje poslušajmo još nekoliko uvodnih ritmova i odjeva. Dakle, podsjećamo, došli smo do kraja još jednog metazina. Pozivamo vas da budete s nama iduće nedelje, a podsjetimo, emisiju za vas pripremili Ana, Marino, Jana i Neven. Do slušanja! Emisiju podupiru Grad Pula, Istarska županija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Regionalna zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.